күйші дәулеткерейдің қосалқы күйінің мазмұны мөлдір сезімге толы болғандықтан ахмет жұбанов пен латиф хамиди би өнеріне арнап қосалқы музыкасын шығарған уақыт өте келе белгілі балетмейстер зәуірбек райбаев күй атына сай қосалқа биін сахналайды лирикалық күйдің ырғағына сай қойылған би мазмұнынан су әкеле жатқан сұлу қыздың бейнесін оның кербез қимылын сылқым жүрісін нәзік күлкісін сонымен бірге алқа шашбау сырға тәрізді әшекей бұйымдарының сыңғырын аңғаруға болады қосалқы биінде қазақтың сол әшекейі қыздардың киген сырғасы сол енді жалпы қосалқа деп аталған оның ішінде жаңағы сырға да кіреді білезік те сақина да және алқасы да алқасы біреу емес қосалқа болғаннан кейін екеу үшеуден асады бидің өзінің сипатының ішінде жаңағы қыздар бір біріне сырғасын көрсетеді бір біріне білезігін көрсетеді сондай сипаттама жаңағы қазақтың өзінің ішкі дүниесін қазақтың қыздарының әсемділігін сонымен көрсеткен қосалқа әсем лирикалық ырғақпен ойнақы әрі нәзік қимылдар жасау арқылы қазақ қыздарының сыршыл жан дүниесін биязы мінезі мен тал шыбықтай сұлу бейнесін бейнелейтін би бұл би ең алғаш 1944 жылы юрий ковалевтің жетекшілігімен абай атындағы мемлекеттік опера және балет театрында қойылған